وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Na pale Musa alipomwambia kijana wake, sitoacha kuendelea mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au nitaendelea kwa muda mrefu falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba basi wawili hao walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walimsahau samaki wao naye akashika njia yake kaporonyokea baharini falamma jawaza qala lifatahu atina ana laqad laqina min safarina hadha nasaba walipokwisha pita alimwambia kijana wake tupe chakula chetu cha mchana kwa hakika tumepata machofu kweli وفي سفر yetu qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurahu واتخذ سبيله في البحر عجبا akasema waona pale tulipopumzika penye jabali basi mimi nilimsahau yule samaki na hapana aliyenisahaulisha nisimkumbuke ila sheitani tu naye akashika njia yake baharini kwa ajabu qala dhalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa akasema hayo ndiyo tuliyokuwa tunayataka basi wakarudi nyuma kwa kufuata njia waliojia فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Basi wakamkuta mja katika waja wangu, tulimpa rehma kutoka kwetu na tukamfunza mafunzo yaliyotoka kwetu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tuallimani mimma 'allimta rushda. Musa akamwambia nikufuate ili unifunze katika ule uongofu uliofunzwa wewe. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Akasema hakika wewe hutaweza kuvumilia kuwa pamoja nami wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara na utawezaje kuvumilia yale usiyoyajua vilivyo ndani wake qala satajiduni in shaa Allah sabiran wala a'si laka amra akasema insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mvumilivu wala sitoasi amri yako. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra, akasema basi ukinifuata usiniulize kitu mpaka mimi nianze kukutajia. Allahu akbar, Allahu akbar na hakika hapana mtu anayejua ya Mwenyezi Mungu ila yeye mwenyewe anapompa kipawa hicho nabii ya mtu mwema. Ewe mtume, simuli ya kuwa Musa bin Amran alimwambia kijana wake, mtumishi wake, mwanafunzi wake Situacha kwenda mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au basi nitaendelea kwenda tu muda mrefu. Basi Musa na kijana wake walipofikilia pahala panapokusanyika bahari mbili, wakamsahau samaki wao waliokuwa wamemchukua kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Akatumbukia baharini, akashika njia yake katika maji. Musa na kijana wake walipofika mbali na pahala pale, na wakaona njaa na machofu, Musa akamwambia kijana wake, tupe cha kukila, hakika tumepata tabu na mashaka katika safari yetu hii. Kijana wake akasema, unakumbuka, pale tulipopumzika kwenye lile jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana alinisahaulisha ile shetani, na hapana shaka samaki yule katumbukia baharini, na mimi hakika najistaajabia kusahau kwangu huku. Musa akamwambia, haya yaliyotokea ndiyo tuliyokuwa tunayataka kwa mujibu wa hikima anayoitaka Mwenyezi Mungu. Basi wakarejea nyuma kwa njia yao ile ile waliyojia wakizifuata nyayo zao. Mpaka wakafika kwenye ile jabali, hapo wakamkuta mja miongoni mwa waja wangu waliowema, tuliyempa hikma na tukampa ujuzi mwingi kutoka na kwetu. Musa akamwambia yule mja mwema, Je, nenda nawe upate kunifunza nami aliyokufunza Mwenyezi Mungu. Akamwambia, hutaweza kustahamili kufuatana nami na utawezaje kustahimilia jambo lisilopata kukufika mfano wake? Musa akasema, inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mimi ni mwenye kusubiri na mtifu kwako kwa yote utoniamrisha. Yule mja mwema akasema, basi ukinifuata na ukayaona usiyafahamu, usiingie kuniuliza mpaka nianze mimi kukusimulia.